فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هاني منينو يا الله سبحانه اليوم كتابه سوره النحل منينو مكبوا Nimechagua maneno haya miongoni mwa maneno mengi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya hili nitaifafanua aya hii kidogo tu baada ya kuyatoa maelezo haya yafuatayo sote tutafahamu kwamba ikifika Oktoba 29 baadhi ya Watanzania waliojiandikisha watatoka kwa ajili ya kwenda kupiga kura za kumchagua rais na wabunge au na wawakilishi pia hili ni jambo tumeletewa kutoka magharibi likalazimishwa likapenyezwa kwamba lazima kuwe na utaratibu huu utekelezwaji wake katika nchi zetu hasa hizi za Afrika jambo hili limekuwa gumu sana na limeleta madhara mengi sana na moja katika madhara yaliyojitokeza katika nchi zetu hizi za Afrika ni uvunjifu wa amani kwa sababu ya jambo hili. Mimi sitalizungumzia jambo la demokrasia wala jambo la kupiga kura. Tazungumza hiki kipengele cha uvunjifu wa amani katika nchi yetu ndani ya kipindi hiki cha vuguvugu la siasa kuna viashiria vingi vinavyojitokeza vya uvunjifu wa amani, na kuna watu wanaonekana wamechoshwa na amani na utulivu uliopo kwa sababu mbalimbali wanazozijua wao. Nitazitaja baadhi ya sababu hizo katika hutuba yetu ya leo. Kwa hiyo wao wanaona kwamba kile walichokisimamia ndiyo sahihi hata kama amani itatoweka katika nchi zetu. Amani ya nini bwana? Amani, amani, amani ya nini bwana? Hakuna haki, hakuna uhuru, acha watu wafe. Maneno haya yamekuwa yakienezwa kwa muda mrefu kwa njia mbalimbali kwa vyombo vya habari na hasa mitandao ya kijamii kupitia wanaharakati mbalimbali au wanaojiita wanaharakati na baadhi ya wanasiasa na wanaojiita watetezi wa haki za binadamu na wengineo bali hata baadhi ya viongozi wa dini wakitumika katika kulisimamia jambo hili sasa sisi waislamu tuna taratibu zetu na miongozo yetu juu ya michakato yote inayoendelea hiyo hakuna mahali muislamu atafika kwamba sasa hapo uislamu hauna maelekezo kwenye jambo hili hakuna mafundisho ya uislamu sasa tuweza kuchukua mafundisho mengine hakuna si mambo yanayofungamana na dini wala dunia si ndani ya msikiti wala nje ya msikiti popote pale ulipo muislamu unao muongozo unaokuongoza wewe tena ni wajibu juu yako kuufuata sio hiari maadamu umeshakubali uislamu kuwa ndio dini yako waradhita billahi rabban wa bimuhammadin rasula muda wa kuwa usharidhia wewe kuwa Allah ndiye Mola wako na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wako raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ukiwa umeridhika na hilo na kila siku wewe wasema maneno haya asubuhi na jioni wamwambie Allah subhana wajishuhudisha kwake muislamu yeyote anasema maneno haya muislamu anayejitambua anatangaza rasmi asubuhi na jioni kabla jua halijachomoza asubuhi na kabla jua halijazama muislamu husema maneno haya mara tatu tatu mimi nimesharidhika kuwa Allah awe ndiye mula wangu na dini ya Uislamu ndiyo dini yangu ndiyo mfumo wa maisha yangu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi ndiye mtume wangu mimi nitasikiliza maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala nitasikiliza miongozo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nitayafanyia kazi mafundisho ya dini yangu ya Uislamu hivi ndivyo muislamu anayejitambua kila siku anavyokuwa sasa kama bado hujajitambua jitambue kwenye hilo kwamba wewe ni muislamu na una miongozo ambayo ni wajibu juu yako kuifuata na ndio maana imekuja athar baadhi ya wanazuoni wanafanya ni hadithi marufuku kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ya al-Hudhaifa ibn al-Yaman kadhalika hadithi ya ibn Mas'ud لكن الصحيح أنه أثر صحيح عن ابن مسعود موقوف عن ابن مسعود أثر mapokeo yaliyopokewa kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud ametaja al-Imam Tirmidhi katika jamii yake wakielekezwa waislamu la takunu imma taqulun idha ahsana an-nas ahsanna وإذا ظلموا ظلمنا katika riwaya wa idha ahsanu ahsanna walakin wattinu anfusakum Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa imethibiti hadithi kutoka kwake au sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema waislamu nyinyi msiwe imma imma ni mtu ash-shakhs alladhi yuqallidu akhar bila wa'i wala tafakkur imma ni mtu anayefuata fuata watu wengine anayedandia dandia agenda za watu pasi na kufahamu wala kutafakari huyo ni imma bendera fuata upepo msiwe hivyo waislamu kwa hiyo muislamu anajengwa kwenye misingi madhubuti msiwe ni bendera fuata upepo mkawa mnasema watu wakifanya vizuri na sisi tutafanya na wakifanya vibaya na sisi tutafanya vibaya kama watu wataharibu basi sisi tutaharibu kama kuna watu waliharibu nchi yao huko basi hata sisi kwani kuna nini kuna kitu gani wenzetu mbona wamefanya zitulizeni nafsi zenu wanaambiwa zitulizeni nafsi zenu muwe mna uwezo wa kuchanganua mambo kama watu watafanya vizuri basi si vibaya kuwaiga na nyinyi mkawafanya vizuri watu wakiwatendea wema basi na nyinyi walipeni wema wakifanya mambo mazuri yaige yaigeni mambo yale na nyinyi muyafanye na wakidhulumu basi nyinyi msidhulumu wakiharibu basi nyinyi waislamu msikubali kuharibu haya ndiyo mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafunzo yalipokewa kutoka kwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yanamjenga muislamu katika msingi huu kwa hiyo muislamu hawi tabi'u likulli na'iq muislamu hawi ni mfuasi wa kila anayepiga yowe na kupiga kelele hadandii agenda za watu sasa kuna watu huko kwenye mitandao wanawahamasisha watu watoki wafanye maandamano kwamba tarehe 29 tusikubali kwa sababu wenzetu wa nchi fulani walifanya kwa hiyo sisi tusikubali tusikubali tutoke barabarani tusikubali sasa muulize muislamu ehe kinachokufanya wewe utoke barabarani uipinge serikali upambane na vyombo vya dola na pengine damu zitamwagwa na mali zitaharibiwa na mambo mengi yataharibika na kubwa zaidi amani itatoweka linalokufanya wewe utoke barabarani ni nini ah kuna dada mmoja kule kasema la takunu imma la takunu imma kuna mwanaharakati fulani kasema tumewaona wenzetu wamefanya Muislamu hawi bendera fuata upepo madai yanayoletwa yanapimwa kwenye mizani anasema nini anadai nini ah tunadai haki tunadai haki kwa sababu hakuna haki utekaji umezidi watu watekwa kwa hiyo hatuna uhuru mimi nataka kuulize wewe wewe muislamu ni haki gani uliyoikosa uliofunzwa na mtume Muhammad SAW alaihi kwamba hii ni haki yangu na nimeikosa pingine ipo ulidhulumiwa kitu fulani rudi kwenye mafunzo ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam endapo itatokea dhulma utatokea unyenyesaji ukandamizaji kutoka kwa mtawala mwenye mamlaka ambaye anasimamia jambo la nchi yako akikudhulumu pingine kakupiga bila sababu yoyote pingine una shamba lako kakunyang'anya nyumba yako imeporwa au imevunjwa pesa zako zimechukuliwa mtume wako sallallahu alaihi wasallam amekufundisha nini usiangalie mambo ya mitandao kwamba fulani kasema kwenye mtandao fulani ah, ah wewe angalia wewe ni muislamu na ulishasema radhitu billahi rabba wa bilislami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama nabia umejifunga mwenyewe kwenye uislamu labda vinginevyo useme kwamba kuanzia leo mimi sitaki tena uislamu huu uislamu huu mimi siutaki toka kwenda fuata kingine unachokitaka lakini usijidai dai kwamba muislamu na huku una misimamo elfu tofauti tofauti dhulu wajhain uko kama kinyonga kama umeamua hivyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatueleza kwamba addu alladhi alaikum watekelezeni haki zao watawala wakiwadhulumu watekelezeni haki zao fa inma alaikum ma humiltum nyinyi mmelazimishwa kutekeleza lile mlilowajibishwa nalo ni usikivu na utifu katika wema na haya tushayazungumza sana sasa mazungumzo yanarefuka kutokana na kadhia yenyewe ilivyo mimi nitajaribu kuyafupisha mazungumzo haya kiufupi ni kwamba muislamu haruhusiwi kufanya jambo lolote au kusema neno lolote linaloashiria kuleta uasi na kumpinga kiongozi hadharani hata kama kadhulumiwa asubiri haya ndio mafundisho ya Uislamu lakini pia tukizichambua haki zenyewe hizo zinazodaiwa watu watekwa kwa nini yule fulani katekwa sisi tusikie baadhi ya watu tusoma kwenye mitandao mtu akaa kwenye mtandao anamtukana mtu Uislamu umekataza kutukana hata unayemtukana akiwa ni mtoto mdogo hairuhusiwi matusi ni haramu haifai kumkashifu mtu na kuudhalilisha utu wake haifai al awrat katika uislamu mtu kufuatilia fuatilia aibu za watu na kasoro zao afanya nini enda wapi ana nini ukaweza kumchimbua mtu haifai sasa haya ndio yaliyojaa kwenye mitandao mambo ya dhulma na uadui atukanwa mtu baba wa fulani au mama wa fulani kwa matusi ya nguoni mimi nakuuliza swali lau kama wewe wajua kwamba fulani anatukania baba yangu matusi ya nguoni anamdhalilisha na mimi nipo wewe utamfanya nini kama una nguvu sasa vipi jambo la kiongozi mtawala wa nchi asimame mtu aanze kumtukana mwingine sasa kama kuna dini inaruhusu mambo hayo na upuuzi huo Uislamu hauruhusu jambo hilo sisi kwenye Uislamu hatuna mambo hayo upumbavu wa aina hiyo kwetu hakuna uko huko kwingine kwamba huyu anatukana atukane tu asichukuliwe watu zozote wewe mzazi mkanye mtoto wako wewe mlezi mkanye mwanao unayemlea asitukane watu kwa sababu ukimtukana baba au mama wa mtu mwanao akimtukana mzazi wa mtu basi siku ukitukanwa na wewe usilalamike bali ukichukuliwa hatua au yeye akichukuliwa hatua usilalamike sasa inakuwaje tunabadilisha mizani sisi Tumeona mtu atukana atukana atukana baba yake yupo mama yake yupo jamaa zake wapo hawamkatazi anapotiwa nguvuni sisi tulalamika ah mwanangu mwanangu mwanangu aye wewe una wazimu sasa haya ndiyo yaliyopo sasa hivi lakini wewe wafanya shughuli zako wenda warudi wafanya biashara zako wewe wenda shambani kwako kulima wenda kwenye mifugo yako uenda kazini ulipoajiriwa wafanya mambo yako humbughudhi mtu yoyote wala huzungumzi lolote kwa dhulma hakuna atakayekudhulumu lakini haya twayaona sisi hatujaambiwa huko na kule twaona baadhi yao wanashiriki katika baadhi ya mambo mabaya katika kipindi kilichopita kuna watu walishiriki katika mambo mabaya kabisa na wakayaunga mkono leo wamegeuka wanajifanya kuja kututetea sisi eti ni watetezi wetu waanza kuwatukana wale waliokuwa wakishirikiana nao katika baadhi ya mambo watutia ujinga sisi tushirikiane na wao kwa sababu kuna maslahi waliyakosa katika nchi hii sisi si wapumbavu sisi si wa sisi waislamu tuna maarifa na miongozo madhubuti kabisa kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam huwezi kutudanganya kwa na ndugu zangu waislamu maneno haya ninayowaambia hayafungamani na chama chochote wala kujipendekeza kwa yoyote tuzungumza jambo hili kwa sababu hatari yoyote itakayotokea katika nchi hii ya uvunjifu wa amani hakuna atakayesalimika si mdogo wala mkubwa mwanamke wala mwanamume muislamu wala mkristo kwa hiyo tuna wajibu wa kulisimamia jambo hili kuhami kuhakikisha neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu yetu inadumu وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة الله سبحانه وتعالى ndani ya Qur'ani aliupigia mfano mji mji uliokuwa katika hali watu wake wako katika amani na utulivu yatiha rizquha raghadan min kulli makanin riziki yake inakuja kwa wasaa kutoka kila mahali wanaokuja kwa njia za baharini kwa nchi kavu kutoka China kutoka India kutoka Uturuki kutoka wapi riziki zinakuja katika mijio watu waleta bidhaa na wengine wasafirisha yatiha rizquha raghadan min kulli makani riziki yake inakuja kwa wasaa kutoka kila mahali kila upande wa dunia fakafarat bi lakini watu wa mji ule wakaikufuru neema ya Allah zile neema za Allah zote wakazikufuru hapa Allah subhanahu wa ta'ala katika neno la Kiarabu ametumia an'um ambayo ni jamu qilla kuonyesha ya kwamba wingi ambao unafahamisha wingi wenye kiasi kichache sio ule wingi mkubwa kuonyesha kwamba kufuru katika neema hata ikiwa kwa kiwango kidogo ina madhara fakafarat bi an'umillah faadhaqaha Allahu libasa aljui walkhawf bima kanu yasnaun Allah akawaadhibu wao akawavisha adhabu ya njaa na khofu kwa sababu yale waliyofanya kuna watu walifikiwa na hali hiyo walikuwa katika neema wakaona neema nini walikuwa katika amani amani nini wakaikufuru neema ile ikaondolewa wanaitamani lakini haiwezi kurudi sasa nasallallahu lana walakum lakum alafiyah wassalam الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu niliyoyataja ni kama utangulizi katika hutuba yetu hii kwenye hutuba ya pili tutataja baadhi ya vitu vichache kwa sababu ya huu muda kisimamo hiki hakipendezi kurefushwa na si katika utaratibu wa mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo nitakwenda haraka haraka kidogo Uislamu umefunza sana na kuhimiza suala la kuitunza amani na ndio maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika matukio mbalimbali alikuwa akilienzi jambo hilo hata tukio mfano na kuandama mwezi mwezi umeandama kama ulivyoandama juzi hapa akiuona mwezi muandamo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman was-salamati wal islam al hadith akiuona mwezi muandamo ewe Allah Allahu akbar Allah tunakuomba mwezi huu uandamishe kwa amani na imani amani idumu na salama na uislamu hii inaonyesha namna dini yetu inavyopupia na kuhimiza juu ya utunzaji wa amani kwa sababu uvunjifu wa amani ni balaa na ni adhabu kuijenga amani na istikrari na utulivu katika nchi au katika mji ni jambo linatumia muda mrefu sana kuvunja ni dakika chache sana neno moja tu litaweza kuvunja na mpaka mrudi mlipokuwa vizazi kadhaa vitaisha mtayakumbuka haya ninayozungumza kama mwajifanya hamuelewi sasa uislamu unalitilia mkazo sana jambo hili hasa hasa walinganizi wa da'wa hii maulama wa da'wa hii inaitwa ad-da'wa as-salafiyya tangu kale tangu hapo mwanzo kwa kuwa maulamaa wake wameshajiamulia wao na kuazimia kuwa wao watashikamana na mafunzo ya Qur'ani na Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama yalivyofahamika na wema waliotutangulia basi tangu hapo zamani maneno yao ndio hayo hayo hayabadiliki yakihimiza juu ya utunzaji wa amani utashangaa ukiangalia maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Ahmad bin Abd halim Ibn Abd al-Salam al-Harrani rahimahullahu ta'ala amefariki mwaka 728 Hijiria karne ya nane ya Kiislamu miaka zaidi ya 700 kwenda 800 alisema maneno anasema وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من النصر maana yake anasema hivi mara chache sana kupatikana mtu anayeamua kufanya uasi na kufanya mapinduzi dhidi ya mtawala ambaye tayari ana mamlaka kivyovyote vile ameingia kivyovyote vile lakini tayari ametamakani kwenye kiti cha uongozi sasa akijitokeza mtu yoyote anataka kumuondosha kwenye kiti chake ni mara chache sana anayejaribu kufanya hivyo akafanikiwa isipokuwa kunazalikana shari kubwa sana kutokana na vitendo vyake kuliko lile analolidhamiria ambayo ni kutetea haki kunusuru shari inayotokea ni kubwa sana kuliko lile anayotaka kulileta wataka kuleta nini ah haki haki ya nini haki ya kuzungumza kila mmoja aseme haki ya nini haki ya kutawala kwamba kila mmoja anaweza kutawala haki ya nini au ah, haki ya mshahara haki ya mgao wa pato la taifa tuwe sawa hilo unataka kulifanya wewe hilo unalolifanya hilo nakutaka kupindua au kwenda kinyume ili umtoe mtu kwenye kiti chake madhara yake yanakuwa makubwa zaidi kuliko lile ambalo wewe unataka kulifanya pengine lisiwe bali anasema katika maneno mengine wala'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifa kharajat ala dhi sultanin illa wa kana khurujuha min alfasadi ma huwa a'zamu min alfasad ni mara chache sana asema huenda ikawa haijawahi kutokea kujulikana kikundi chochote ambacho kilifanya uasi kikataka kutoka nje ya mtawala yani historia ukiifuatilia ukigusagusa utaona kwamba ni mara chache sana kuwa wanaofanya hivyo wanafanikiwa mara chache sana mara nyingi uharibifu unaotokea ni mkubwa sasa maneno haya yalizungumzwa huko lakini sehemu nyinyi yaleteni katika wakati wa sasa si watu walilalamikia mambo kama haya huko Libya. Kila kitu wamepata, ila uhuru wa kusema, uhuru wa kutawala, hakuna demokrasi, kwa sababu Muammar al-Qaddafi alikuwa anawasimamia na kuwatawala biyadin min hadid, kwa mkono wa chuma, hakuna anayefurukuta. Wakasahau neema zile zote, wakaona kwamba salama tumpindue ili tuwe uhuru fuatilieni historia yao na jambo lilivyo kwao al yemen Yemen mpaka tunapozungumza sasa hivi kuna marais zaidi ya watano ndani ya nchi moja bali wengine wanasema nane nchi moja huyu Ali Abdullah Saleh al-Ahmar huyo fai aondoke 2012 walimuua wakaipindua nchi ehe sasa 2012 mpaka leo muda gani الصومال سودان huyo al-Bashir atufai huyu maandamano kitu gani kilizalikana baada ya hapo sasa mimi nawaambia kitu kingine katika ukanda huu wa Afrika Mashariki nchi yetu sisi imeruzukiwa na hali ya utulivu na amani kwa kiwango cha juu sana ni nchi ya kupigwa mfano nchi nyingi zilizotuzunguka haziko katika hali ya amani kimbilio lao ni hapa. Baadhi yenu mwajua kwamba kuna baadhi ya mipaka ya Tanzania ni lazima ilindwe kwa ukaribu mno, kwa sababu ya upande wa pili hauko salama. Kuna kitu wanakidai, wanataka dola ya Kiislamu isimame, tuchinje kila kafiri na wana silaha wanapigana wana nguvu kiasi fulani raia wa kawaida hawezi kupambana nao lazima walindwe na jeshi jeshi lazima lilinde mipaka sasa nawaambieni kwamba itokee sasa tumeamua kuandamana tukaingia barabarani jeshi badala ya kulinda mipaka likawa lapambana na raia waliomo ndani hii vita nani anaweza kuisimamisha hapa afala taqilun hamna akili mmesahau kwamba kuna Kongo na nchi mbalimbali ambazo zimekosa amani hawana pa kukimbilia wewe utakwenda wapi sasa nyinyi jitoeni akili jitoeni fahamu lakini mnachokifanya ni ubinafsi kwa sababu hawa watu wa maandamano labda tukizichunguza sababu zao kubwa kabisa mimi nikizitafakari naona hazitoki nje ya mambo matano sababu ya kwanza ni ujinga mara nyingi wajinga ndio wanaotumiwa katika kupitisha agenda za watu wewe huna lolote ufaidiki na chochote lakini kuna mabwana wakubwa watakupitisha agenda zao cha kufanya ni nini ni wewe mjinga wewe ujinga ni tatizo na hasa ujinga wa kutokufahamu miongozo ya dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hiyo haya mavuguvugu haya mara nyingi wanaotumika ni alhamatu ruaa juhal sufahau nnas ndio wanaotumika ikawa wao ndio punda ukubebeshwa mizigo hii au sababu nyingine ni kufuata matamanio na kufuata mkumbo kama nilivyoeleza katika athari ile ya uhadithi iliyotangulia mtu akawa ni bendera afata upepo au sababu nyingine ni tamaa ya mali na madaraka alishazoea kupata mali bure bure tu alishazoea kupata madaraka na vyeo sasa kakosa aona afadhali nife na wenzangu nihamasishe hili pia lipo jambo nyingine ni uchochezi kutoka kwa maadui na watu wasiokuwa na nia njema wakayapitisha baadhi ya mambo kama ndiyo mirija yao ya kupenyeza sumu zao watu wako nje ya nchi zetu wakawatumia wanasiasa wanaharakati wakatumia vyombo vya habari wakaweka mamluki wao lengo lao ni wao kujinufaisha kwa sababu fujo ikitokea hapa hakuna amani basi madege yao ya jeshi yatakuja kulinda amani lakini wakati huo wanavuna utajiri uliopo katika nchi zetu na wanafanya katika nchi mbalimbali na hamtapatana milele na kila mmoja atashika njia yake wao wataendelea kunufaika lakini kitu kingine udini udini ukabila ubaguzi wa rangi sema hapa katika nchi yetu zaidi ni udini kuna baadhi ya watu wanajiona kwamba wao wana haki zaidi katika nchi hii kuliko mtu mwingine kwa hiyo akisema lazima asikilizwe asiposikilizwa na akaona kwamba hana ushawishi basi iko tayari kufanya chochote sasa haya yote niliyotaja haya ni mambo marefu lakini nichukueni hayo lakini katika madhara ya jambo hili nchi ikiatilika kwa maana ya kwamba mambo yakisimama tushaamua vurugu sasa hatujui tupigana na nani kwamba sasa wewe wapambana wapambana na nani lakini mambo yameharibika pana ubinafsi hapa kwa sababu kuna wazee babu yako mzee hawezi kutembea watoto wadogo wanawake wenye mimba kuna watu kwa vitandani mahospitalini na majumbani wanahitaji huduma ya afya na pingine mtu huyu akawa ni baba yako au mama yako au kaka yako au dada yako au mjomba wako au shangazi yako au mwanao au mjukuu wako yuko kitandani anahitaji madripu anahitaji uangalizi wa karibu alinayatul murakkaza yuko katika ICU maandamano yametokea alfajiri ya leo hakuna anayekwenda kazini afa wagonjwa wangapi watadhurika kwa sababu ya upumbavu huu unaoletwa na wachochezi kuwa na akili la takunu immaa yazingatieni maneno haya na kuzungumza maneno haya waislamu kuambia si wa uoga wala si ukibaraka ndiyo mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hiyo sisi hatuko tayari kufanya maandamano wala migomo ya aina yoyote kitu cha msingi ninachowaomba tuitunzeni neema hii ya amani Allah subhanahu wa ta'ala aliyoturuzuku kwanza kwa kuitambua neema hii lakini pili kwa kuishukuru neema hii kwa kuyafanya yale yanayotakiwa kwa mujibu wa dini yetu lakini pia kwa kuwakemea wenye kutaka kufanya uharibifu na kutokuwaunga mkono lakini jambo jingine kubwa ni sisi kumuomba dua Allah subhanahu wa ta'ala mambo kama haya yapite kwa salama amani iendelee kudumu na utulivu tusiwe na mchango wowote wa uvunjifu wa amani اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى وارزقهم البطانة الصالحة وخذوا بنواسيهم إلى البر والتقوى اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك واغفر لنا وارحمنا اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد قوموا إلى صلاتكم